Manni murtii Itoophiyaa hoogganoota paartiilee mormituu Oromoo obbo Olbaanaa Leellisaa obbo Baqqalee Garbaa dabalee lammiiwwan Oromoo adda bilisummaa Oromoof hojjetu jedhamuudhaan himataman irratti namoota sagalee irratti jechuudha. Arra Dabbii hidhaa waggaa sadii eegalee aga waggaa kudha sadii gahu itti muree jira. Kanneen deemsa mana murtii kana hordofaa turan keessaa. Barreessa koongireessa federaalistii Oromoo Kataan obbo Baqqalee Nagaa Finfinneetti bilbilee argadheen jira. Waa'ee murtii har'aa kana akkana jechuun dubbatu. Egaa har'aa adaba tuudhaaf beellama kennanii ganama deemnee jennaan isaa waaree booda deebi'aa nuun waaree booda deebinee murtii adabaa kennaniiru yakki isaan irratti himatame Jarri kunii dhabaa'oo ta'aniitu gurmaanii socho'aa turani kan jedhudha. Kana ragaadhaan qulqulleeffanneerra jedhee manni murtii waanuma isatti fakkaate murteesseera. Murtiidhumas akka kanaan dura Oromoo irratti kennamuudha malee murtii waan haaraa miti kan kenname. Namoota meeqa irratti kanarra murtiin kun murtaa'e? sagal tokkoffaa obbo bakkalee Garbaa waggaa saddeet murtaa'ee obbo Olbaanaa Leellisaa waggaa kudha sadii himatamaan sadaffaanii obbo Walbeekaa Lammii waggaa torba obbo Adambuusaa waggaa sadii Addi Hawwaa Waaqoo waggaa shaniif ji'a ja'a obbo Mahammad Muloo waggaa kudhanii obbo Darajjee Katamaa waggaa saddeetiif ji'a shanii obbo Addisuu Mikiree waggaa kudhanii obbo Galgaloo Guufaa waggaa kudha lama jara kana salgani kan itti murtaa'e hidhaa cimaadhaa fi mirga isaanii gara fuulduraa saba keessatti jiraatanii socho'u immoo waggaa afurii ugguraman. Kana jechuun maal jechuudha? Eegaa yeroo hidhaa isaanii fixatanii booda waggoota furiif uummatatti makamanii socho'uu hin danda'aniidha. Filuu filatamuu waan akkasii kana walgahii keessa waan jechuu waan akkasii irraa e, mulqan. Kun eega hikamanii booda waan ta'uu jechuudha. E, eega hikamanii booda. Namoonni kun martinuu abaa wajjin hidhata qabdu jedhameeti kan himannaa irratti dhiyaate. E, abaa wajjin gurmaa'anii kan jedhudha kan irratti dhiyaate haa ta'u malee nuyi hamma beeknutti jarri kun nama akka obbo Baqqalee Garbaa eh, akka Olbaanaa Leellisaa kana eh, warra paartii mormituu keessaa karaa nagaatiin socho'aa turanii warra filannootti hirmataa turanii gartokkeen isaanii baay'ee isaa himannaa numti isaa mataan isaa tokkoffaa eh, haaloo bahuudhaaf malee himata sirrii dhugaa ta'e miti lammaffaan immoo. ragaan isaan irratti dhiyaates immoo barsiifatanii dhuma fidanii irratti akka ragaa baanu godhanii amma fakkeenyaaf obbo Baqqalee irratti namni dhufee ragaa ba'e tokko Eh, maqaa isaa jijjiirratee eh, maqaa biraa kennee eh, naqamtee nan jiraadha jedhee hojii adeemsisaa hoteela tigist jedhamu naqamte keessan hojjedha jedhee hoteelli akkana jedhamus akkan jirree jirre hojii adeemsaan akkana jedhamus akkan jirree jirre naqamte bulchiinsa irraa finnee ragaa walitti qabsiisne ragaa ittisaa irratti jireenyi namicha kanaa magaalaa amboo keessaa maqaan isaas immoo maqaa amma fide kana miti. Eh, duraanis immoo miseensa koongireesii ummata oromoo akka inni tureef akka inni hidhamee ture egaa yeroo inni gadhiisamu waan irratti godhame hin beennu dhufeetu ragaa ba'ee ragaan isaa kun ragaa sobaa ta'uusaa qabatamaadhaan mana murtiitti barreeffama bulchiinsa naqamteerraa finne fa'aa irratti qabsiisni namni abbaa kanaa jedhee ragaa sana ilaaleyyuu hin jiru mee walumaa galatti namoota salgan kana irratti ragaaleen dhiyaatan ragaalee akkamitti ragaalee namaati moo barreeffamatu dhiyaate moo waan qabatamaan irratti argamee jira moo ragaa irratti dhiyaate mee natti himaa. Tokko tokko amma fakkeenyaaf himatamaan kurnaffaan galgaloo goofaa kan jedhamu mana isaatii qawween mattareesiin argamee abaa'oo turee hoogganaa lolaa turee lolaa abaa'oo fi loltuu mootummaa wajjin godhame keessatti hirmataa turee. Eh, jedhaniitu eh, mana isaatiif qawwee matireesitti argamee jedhan namichi kun warri kaanis bara darbe keessa eh, mootummaa dhiifamaan warra biyyatti galanii keessaa jirri kun baay'een isaanii. Egaa erga galanii booda waan hojjetaniif gaafatamanii jedhanii amanuun iyyuu baay'ee nama rakkisa fakkeenyaaf tokko dubartiidha Dabballoota naannoodhuma booranaa jiran wajjin waliigala waan dhabaniidhaa waa tokko tokko gaafatanii jennaan waan didaniidhaa fi malee jarri kun Abaawo kan turani duri. Isa booda garuu loltuus warri ta'e dhiifama argatee galee turee kan jedhu ragaayyuu warra qabsiifateera. Warri kaan immoo eh, gartokkeen isaanii warra filannootti hirmataa turedha. Nagaadhaan socho'aa warra turedha. Paartii eh, kongireesii ummata Oromoo keessa warra turedha. Waan akkasiiti ragaan barreeffamaa kan irratti dhiyaatan jiru. Mana isaatii qawwee qabame kan jedhamee fi sansalata. ta'e miilaatu mana kan jedhame himatamaa eh, salgaffaa galgaloo duwwaadha isa waggaa kudha lamata irratti murtaa'e. warra kan tokko tokkoon yommuu laallee jennu ragaan isaanii irratti dhiyaate eh, wajjin loltuu turree wajjiniin bakka akkasii keeniyaas loloo turree loltuu turreedha kan jedhu haa ta'u malee loltuu haa ta'anu malee wajjiniin deebi'anii immoo mootummaa irraa dhiifama argatanii warra gala dhibba lamaaf wayi keessaa dhajarri kun Kanaaf yakka ta'ee waan isaan irratti murtii kennisiisu iyyuu ta'uu hin Akka gaariitti osoo ilaalamee jiraate eh, ni ilaalamne malee jechuu Oromoo gaa. akkasuma godhanii taappeellaatti laxxafaniituma inuma fakkaataa yaanni saabaa wadhuma fakkaataa jedhaniituma addaa ilmaan Oromoo irratti godhamaa jiru agarsiisa malee yakka qabatamaadhaan hojjetame miti. Kanarrattis nuyi maal jenna kan hidhamus mana hidhaa Itoophiyaa keessa kan guutaa jiru ilmaan Oromooti. kan saamamaa jirus kallattii isaarraa fudhatame mana irraa buqqa'ee iyyaa jirus ilmaan oromooti oromoo irratti yakka guddaate irratti hojjetamaa jira kun dhaabbachuu qaba jennanu kun dhaabbachuu qaba mootummaan kun kana dhaabuu qaba. namoonni sagalan amma murtiin irratti murtaa'e kun oliyyachuu ammam carraa qabu. karaa keenyaatiin wanti nu goonu namoota warra kanaan dura abukaatoo dhaabnee fi abukaatoodhaani hundumti isaaniiyyuu abukaatoo qabu mootummaanis kan fi jira kanaaf karaa isaaniitiin oliyyannaan kun dhiyaachuu danda'a dhiyaachuus immoo qaba jennee waan amannuufi tattamaan e, warri bukaatoo kun sanuu fuudhanii akka isaan oliyyannoo kana nu ol dhiyeessanu e, yaalii guddaa goona kan itti dabalamuu qabu hidhaa abbo baqqalee fa'aa murtaa'e irratti haati manaas wajjiniin dararamaa jirti jiruu seerraa ari'atamteetti barsiistuu turte digrii qabdi turte haayiskuulii waggaa digdamaa ol barsiifte haannaa raggaasaa jedhamti ishee elementaritti elementariitti ilaalchi kee akka abbaa manaa keetii jedhani kana jechuun maal jechuudha namni tokko otuu yakka hojjete iyyuu maatiin isaa wajjin dararamuu qaba agamuudhaan du'uu qaba nama yakka hojjete duwwaatu hin ta'in maatii qulqulluu mana jiru akka isaan nyaataniin bulle godhanii kanas immoo hubachuu qabna. obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Koongireesa Federaalistii Oromoo ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. fayyaa ta'e namootis.